Ադրբեջանը Պետդումայի падգամավոր Օլեգ Մատվեյչևի արտահայտություններն անընդունելի է համարում, նշելով, որ դրանք ուղված են տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Տարածաշրջանն ապակայունացնողը ադրբեջանական մեկնաբանությամբ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի տեղեկատվության քաղաքականության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ կապի կոմիտեի նախագահ Օլեգ Մատվեյչևի այն հայտարարությունն է, թե Անկարային ու Բաքվին դուր չեն գալիս 2020 թվականին ընդունված Երակոմ հայտարարությունները եւ վերջիններս ձգտում են վերսկսել Ղարաբաղյան հակամարտության Թեժփուլը, փորձելով հայկական կողմին հրահրել պատասխան գործողությունների։ Քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գարիկ Քերյանը ադրբեջանի անհանգստությունը պայմանավորում է նրանց ենթադրություններով, որ падգամավորը կապված լինելով Ռուսաստանի Դաշնության մերձիշխանական շրջանակների հետ կարող է ոչ պաշտոնական խոսնակի դեր կատարել Կրեմլի տեսակետը բարձրաձայնելու համար իհարկե բավականին ջղացքորեն ընդունվել Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից, միայն այն պատճառով, որ նրանք ենթադրում են, որ падգամավորը կապված է Կրեմլյան վերիշխանական խմբերի հետ եւ կարծես կարող է սա լինի, այսպես ասած, ոնց որ ուրիշի վերանով ասված խոսք Ադրբեջանի ղեկավարությանը հասկացնելու համար կամ հանրայնացնելու Ռուսաստանի իշխանությունների որոշակի դժգոհությունը Ադրբեջանի քայլերից։ Իրականում ռուսական կողմի դժգոհությունը սկսվեց Լաչինի միջանցքի փակումից, ինչի պատասխանատվությունը քաղաքագետի խոսքով Ադրբեջանը փորձում է գցել Ռուսաստանի վրա, այն հիմնավորմամբ, որ միջանցքը ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտին է։ Առավել էականն այստեղ այն է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը հարցականի տակ է դնում Արցախի հայության իրենց բնիկ հայրենիքում ապրելը։ Ադրբեջանի քաղաքական տեխնոլոգիան էլ հենց դրա վրա է հիմնված, ասում է Գարիկ Քերյանը ենթադրում է, որ երկարատև շրջափակումը կարող է առաջ բերել որոշակի հիասթափություն ապագայի հանդեպ եւ կարող է առաջանալ հիասթափություն, երբ որ ինչ-որ մի պահի բացվի միջանցքը, կարող է առաջանալ արտագաղթ եւ այսպեսով չկա մարդ, չկա խնդիր, այս ձևով Ադրբեջանը մտածում է հայաթափել Արցախը։ Հիմա սա իրենց ստրատեգիական կարևոր նպատակն է եւ Լաչինի միջանցքի փակման հիմնական նպատակը։ Այս դեպքում ռուսական խաղապահ զորախմբի Արցախում մնալը ոչ նպատակահարմար կամ անիմաստ կդառնա, եւ Ադրբեջանի հերահար նպատակն էլ հենց հանգում է դրան։ Քաղաքագետը քիչ հավանական է համարում, որ Ռուսաստանը գնա նման քայլի, ինչու պարզաբանում է ռուսական իշխանությունները կատարել են հսկայական ծախսեր, տեղափոխել են ռազմական ուժեր, տեղադրել են, ստեղծել են խաղապահ գործառույթ ռուսական ռազմաբազայի նման հենակետ Ղարաբաղում, որը իդեպ հարավային Կովկասում երկրորդական նշանակություն ունի նկատի ունենալով Արցախի շատ կարևոր ստրատեգիական դիրքը։ Եթե Ադրբեջանը փակում է Լաչինի միջանցքը հայաթափելու նպատակով, եթե մի փոքր հեռուն ենք նայում այդ դեպքում ինչ հիմնավորման պետք պետք է մնա ռուսակախաղապահ զորակազմը այստեղ։ Գարիկ Քերյանը պատահական չի համարում այն, որ առ այսօր Ադրբեջանը չի օրինականացրել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահության մանդատը։ Նա ունի ռազմավարական ծրագիր ու այդ ծրագրի իրագործման քայլերի հաջորդականություն՝ առաջին հայաթափել Արցախը, ապա Ռուսաստանին դուրս հravirել այնտեղից։ Քերյանը կարծում է, որ դժգոհության արմատները հենց այստեղ պետք է փնտրել եւ ոչ թե ինչ որ հայտարարությունների մեջ։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչով է պայմանավորված Ռուսաստանի, այսպես ասած, ասած ներողամտությունը Ադրբեջանի գործողությունների ու առհասարակ Արցախում ու Հայաստանում վարվող նրա քաղաքականության նկատմամբ, մասնավորապես նաև Լաչինի միջանցքում։ Արտակուս թվում է թե իրավացի թեզը, որովհետև եթե իսկապես միջանցքը ռուսական խաղապահների գոտին է եւ փակ է, ուրեմն այստեղից էլ ենթադրություն, որ ռուսներն են մեղավոր։ Բայց եթե ընդունենք, որ իսկապես ռուսական քաղաքական ղեկավարությունը ուզում է, որ Արցախը հայաթափվի եւ համագործակցում է Ադրբեջանի հետ, ապա իրեն ի՞նչն էր խանգարում հանել խաղապահներին ինչ որ մի պատրվակով, իսկ այդ պատրվակը գտնելը կամ սարքելը դա այդքան էլ բարդ բան չի։ Եթե ընդունում ենք, որ դա Ռուսաստանն է մեղավոր կամ կա ռուս-ադրբեջանական համագործակցություն, ապա պետք է որ Ռուսաստանը այդ քայլին վաղուց դիմեր վերջանա։ Այդ թեզը ըստ Քերյանի քննադատության չի դիմանում, եթե վերլուծում ենք Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերը, այլ հարց է սակայն, որ ելնելով աշխարհակաղակական իրավիճակից, այդ թվում եւ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից, ռուս Ռուսաստանն Ադրբեջանի գործողություններին համարժեք ու կոշտ գնահատական չի տալիս։ Դրա համար նա հիմքեր ունի եւ այստեղ փոքր չէ Թուրքիայի գործոնը։ Ադրբեջանի գործոնը շատ կարևոր է նաեւ ռուս-թուրքական համագործակցության ձևաչափում։ Չմոռանանք, որ Թուրքիան չի միացել պատժամիջոցներին եւ Թուրքիայի Իրանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի չմիանալը պատժամիջոցներին Ռուսաստանի համար ուղակի որոշակի ելք է այդ պատժամիջոցներից խուսափելու եւ կայուն մնալու համար ոչ մինչև որ չավարտվի պատերազմը Ուկրաինայում։ Սա իհարկե իրադրության վրա ազդող միակ գործոնը չէ։ Ռուսաստանը հիմա իսկապես շատ կաշկանդված է, պնդում է զրուցակիցս։ Երկրի ռեսուրսները չեն հերիքում ներքաշվելու համար այլ հագամարտություններում, որ կարող են թեժանալ Կովկասում, Մերձդնեստրում, Միջին Ասիայում, ինչին ձգտում են արևմտյան ստրատեգները։ Հենց այդ պատճառով է, որ Ռուսաստանը կտրուկ քայլեր Ադրբեջանի նկատմամբ ձեռնարկել չի կարողանում։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։